buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, estamos aquí una tarde más en, en Ágora Sol, la radio de, Sol, de aquí de la Campada Sol y de, de el 15M. Y, bueno, pues una tarde más aquí eh, acompañando. Esta tarde tenemos invitada a Clara Solanas. Hola, buenas tardes, Clara Solanas. <laughs> buenas tardes. Bien, y, de dónde este nombre y a quién representa <laughs> para contar a todas las personas que nos escuchan? Clara Solanas. <laughs> Clara Solanas es eh, la portavoz de la Comisión de Feminismos, con una particularidad que puede ser cualquiera de nosotras. Es un seudónimo colectivo eh, que nos representa como Comisión Feminista dentro del 15M. Y bueno, el nombre... Eh, no sé si desvelar el secreto porque nos hace gracia también, es como una especie de chiste privado. Sí, es una anécdota. Eh, no es, tanto una anécdota, sino un chiste. Pues hay gente que sabe quién es Valery Solanas y otra gente que no lo sabe. Entonces... ¿Lo contamos o tú verás? Yo creo que lo dejo para que a quien le interese el tema investigue por su cuenta. Y bueno, es una, especie de broma privada que luego la gente nos asuste cuando vea quién es Valery Solanas y qué ha hecho en su vida. Bien, pues dejamos ahí esa parte de misterio. Bien. <laughs> Y esa, esa <laughs> intriga ¿no? de esa historia de, este nombre. Y, bueno, pues aquí eh, eh, tenemos, como decíamos, para hablar, ¿verdad?, sobre el grupo de trabajo de feminismos, ¿no? Sí. Y todo lo que se ha estado trabajando y lo que en la actualidad también se trabaja, ¿no? Y bueno, para hacer un poquito una retrospectiva desde el comienzo de, este grupo, ¿no? Ajá. Eh, feminismos. ¿Qué se ha estado trabajando principalmente? Mm. Pues mm, en un primer momento nosotras estábamos allí como ciudadanas, como una persona más desde el primer momento y nos chocó mucho el, uso del lenguaje, no solo sexista, sino también como un poco, poco imaginativo, podemos decir. Los insultos eran sota caballo rey, mm, insultando a las prostitutas y poco más. Y por supuesto, hablando en un universal masculino que creemos que no representa a todo el mundo. Entonces, como la primera una de las primeras urgencias y una de las primeras cuestiones en las que trabajamos fue precisamente esta idea de transmitir cómo hay que usar el lenguaje de una manera inclusiva para que todo el mundo se sienta, sea nombrado, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, bueno, no es, una cuestión de formas, pero que tiene también mucho que ver con el fondo. con, la representatividad, Quizás de, que todas las personas se ven incluidas dentro de ese discurso que, como dices, eh, forma nuestro imaginario colectivo también, ¿no? Y conforma el pensamiento y muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, fue como una urgencia empezar a trabajar, eh, porque también entendemos que nadie nace aprendido y, bueno, es algo que hay que saber, qué recursos se pueden utilizar. Bueno, pues eso lo hicimos y creemos que con un éxito bastante, bastante fuerte, porque, bueno, no sé, eh, hay una pequeña anécdota que me gustaría comentar, que se me ponían los pelos de punta cuando en una de las concentraciones frente al Congreso, una, la, primera creo así grande, pues el famoso abuelito, este que, ídolo de masas en el 15M, empezó a hablar con el micro y gritaba, porque todos, y se quedaba así, porque todos y todas, bueno, pues pues, los pelos de punta. Me parece un logro muy importante y, que hemos conseguido el objetivo que es ya no más allá de utilizar el todo el mundo, todos y todas, todas las personas, que por supuesto, por lo menos hace reflexionar a la gente sobre su uso del lenguaje. Estupendo. Y ahora, en la actualidad, ¿qué cosas, eh, qué temas, de debates, por ejemplo, propuestas eh, trabajáis eh, o mm. se, trabajan mm. ahora mismo? Pues la línea de economía está muy presente. Empezamos a trabajarla de una manera explícita a raíz de, la, la, marcha del 19J y el pacto del euro. Entonces hicimos una lectura, empezamos a estudiar, a informarnos, a trabajar. Compañeras que son economistas y se dedican a estas cosas, pues nos ayudaron a resolver las dudas. Y empezamos a trabajar sobre el tema de mm, la economía desde un punto de vista feminista cómo afecta de manera diferencial las reformas económicas, laborales, a hombres y a mujeres. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, salarios, puede mm. ser, porque hay una diferencia en la actualidad, ¿no? Entonces, el, punto de vista de, la, reforma, pues, si se habla de cambio, mejor mm. dicho, ¿no? Mm. Pues como, como eso también tiene que ser visto desde, desde ahí, ¿no? Por supuesto, y también hay que, hay que ir a la realidad. Por ejemplo, eh, las pensiones no contributivas, en teoría, no tienen sexo. Pues bueno, en la práctica, en un, no sé, voy a, no estoy diciendo una cifra real, pero bueno, la inmensísima mayoría las cobran eh, mujeres, evidentemente, pues es eso, el no haber cotizado nunca, o sea, no haber, iba a decir no haber trabajado, por supuesto <laughs> que han trabajado toda su vida. Ese es, el cambio de, vista que aporta mm, el feminismo a la economía. El trabajo no es lo mismo que el, trabajo remunerado. Es muy importante. Entonces, eh, esas pensiones no contributivas que están en torno a los 400, 300 euros, a una miseria, las cobran mujeres mayores. Bueno, pues todas las reformas y las reivindicaciones económicas que hagamos tienen que tener en cuenta estas cuestiones el valor del trabajo, de, que ahora hasta ahora no ha sido contemplado ¿verdad? Que mm. como por ejemplo puede ser el trabajo doméstico, ¿verdad? que es, un trabajo además poco muy poco reconocido y desde luego nada nada valorado, o sea, valorado desde el punto de vista económico, ¿no? Y como quizás desde ahí también se puede estar estáis trabajando quizás en alguna propuesta también ahí concretamente mm. para pues para que se considere pues eh, ese valor de este trabajo. Sí, bueno, eh, más que eso que es una cosa pendiente y desde luego son debate que tenemos. Relacionado con eso también, eh, las trabajadoras domésticas, sí como mm, remuneradas, mm, muchas veces no muy bien remuneradas, es que además tienen otro problema. También hablo de trabajadoras porque son también inmensamente, en su inmensa mayoría, mujeres y en un porcentaje muy alto inmigrantes, no todas, pero muchas. Las personas que se dedican al trabajo doméstico, a la ayuda domiciliaria de ancianos, mm, forman parte de un régimen especial de la seguridad social que tiene unas condiciones mucho peores eh, con las que es casi imposible pedirse una baja por enfermedad, bueno, es posible, pero que eh, penaliza de una manera muy, muy dura. Y eh, esto es una de las cosas que estamos más contentas porque se ha empezado, es un tema que los colectivos feministas y los colectivos de personas migrantes llevan mucho tiempo trabajando en reivindicar que el trabajo, las trabajadoras domésticas se incluyan en el régimen general de la seguridad social. Bueno, pues ahora creemos que por el, eh, la amplificación ¿no? que ha supuesto el 15M, que esto se trabaje desde ahí, pues se está empezando a hablar en, a nivel político, vaya. El, gobierno el otro día anunció que se iban a empezar a ver cómo, se podía hacer este cambio, o sea que eso creemos que es uno de los grandes triunfos. y, bueno, y también ahora para, también eh, ver como otro planteamiento, ¿no? Andando un poquito en este, en este trabajo, ¿no? Eh, ¿cómo se está, qué cosas están haciendo, o sea, qué aportes, eh, también se, se, realizan intercambios, también constructivo, positivo, no, con otras comisiones dentro del 15M y de lo que ha sido la acampada, bueno, lo que es Sol, así. Sí, eh, sí, trabajamos también no solo cuestiones específicas, bueno, también, perdona, que no, he dicho también que también hacemos como debate sobre las cuestiones clásicas del feminismo, como puede ser el aborto, vamos a tenerlo ahora próximamente, también sobre trabajo sexual o prostitución y este tipo de cuestiones, pero es que también eh, mm, colaboramos, trabajamos en red con otras comisiones <clears throat> aportando pues esa perspectiva que a lo mejor pues oye que pues no tenemos inicialmente pero que consideramos importante mm, ejemplos concretitos pues por ejemplo con la comisión de educación que hace un trabajo fantástico y nos encantan sus propuestas pues nos parecía que a lo mejor estaban mm, olvidando un poco la cuestión de la educación sexual educación sexual inclusiva que contemple todas las posibles identidades orientaciones y, y maneras de entender el sexo y el género que no se quede en hombre y mujer o, por ejemplo, con la Comisión de Salud, que también hace un trabajo importantísimo para trabajar, eh, les propusimos eh, que, que se trabaje el tema de la salud no como mera ausencia de enfermedad, sino como, de hecho, lo define la Organización Mundial de la Salud, aunque luego no se lleva a la práctica, que es como un estado de bienestar físico, mental y social. Lo de social es fundamental, o sea, eso, pues ahí ya, bueno, sin entrar en ello, pero ¿por qué, nos, ¿por qué es tan importante? Porque ya nos lleva no solo a que no se privatice la sanidad pública, que por supuesto <laughs> estamos con ello, sino a ir más allá y pensar en, qué pasa, o sea, en la salud social, el bienestar social, el tema de los cuidados, la invisibilidad, la invisibilidad el trabajo de cuidados o todas estas cuestiones, ir más allá. Que tiene que ver con, el tema de salud y en quién recae la, responsabilidad que se ha hablado tantas veces, ¿verdad?, dentro del feminismo, de los feminismos, que es el cuidado, ¿verdad? exacto. Pues los cuidados, ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego, como ejemplos de, cómo puede ser diferente la variable ahí género, sexo y demás dentro del ámbito de la salud, por ejemplo, <laughs> ¿hay algún ejemplo que, podamos ver como para, bueno, para comentarlo, ¿no? Ver cómo sí que es cierto que existe una, diferenciación mm. que no se trabaja profundamente, vamos, que no se tiene en cuenta, ¿no? Mm. Y a muchos niveles, tanto farmacológicamente como, por ejemplo, También, ¿no? sí, hay un ejemplo clásico. Y ese es un ejemplo clásico, ¿no? igual, vale, <laughs> cuéntalo porque eso sí que tiene un poco de, tiene que ver con la visibilización y una falta de, precisamente, de, perspectiva en ese mm. sentido, ¿no? Que ha habido ahí histórica. Sí, pues históricamente se empezó a ver como que había eh, mujeres que morían de unas cuestiones que los médicos no conseguían identificar hasta que después de trabajarlo, investigarlo, se descubrió que los ataques al corazón, que son eh, más comunes en varones, también por cosas, cuestiones relacionadas con el estilo de vida, pero bueno, no vamos a entrar en eso, eh, físicamente, o sea, a nivel mm, médico, físico del cuerpo, se manifiestan de manera diferente en las mujeres. Los síntomas son diferentes. Entonces, el cuadro de síntomas que tienen los médicos en la cabeza cuando una persona va a urgencias y eh, que, la respuesta sea esto es un ataque al corazón, no se correspondía. Entonces, no se las diagnosticaba adecuadamente y había una mayor mortalidad. Bien, mm. ese es un ejemplo ahí que, ¿verdad? Mm. Bien, y a, eh, lo que hablábamos, pues bueno, pues estabas comentando, por ejemplo, estos ejemplos, bien, que habéis tocado también desde esta comisión, de este grupo de trabajo, como hablábamos el tema de la salud, ¿verdad? También. Y, bien, por otra parte también como, también es interesante, ¿no? Eh, quizás pues observar cómo eh, coincide también el centro de las reivindicaciones, de considerar a las personas como el centro, el centro y el objetivo de, de las sociedades, de la economía, de las organizaciones sociales, ¿no? Políticas etcétera, considerando pues eh, el eje fundamental las personas y como objetivo también, ¿no? Las personas y se sí que está dentro de ese discurso pues feminista, ¿no? Sí, totalmente. Eso es también, bueno, esto lo lanzas un poco, lo lanzamos un poco también como eh, es que es, claro, no es que nos lo hayamos inventado. O la reivindicación de que las personas son el centro por el que las sociedades, para, para el que las sociedades se tienen que organizar, no los mercados, no los flujos financieros internacionales, o sea, los ajustes, los recortes. La organización social su fin, su, centro, su razón de ser es el bienestar de las personas, no el bienestar de los mercados. Y esta reivindicación, que es el, central en el feminismo, pues es también parte de, esta rabia y este movimiento ya más organizado, que es el 15M y todo lo, todo lo que ha surgido alrededor. De hecho, bueno, en uno de los, de los materiales que hemos elaborado, decimos eso exactamente, es como el, logo, el, el moto final es de la vuelta al sistema para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Creo que es una reivindicación compartida por todo el movimiento. Por supuesto, por todas las personas, ¿no? Exactamente. Ver la, eh, la vida, ¿no? Ahí en el sentido de, vivir, de, poder disfrutar, ¿no? Y de desarrollarnos y de muchísimas cosas más, de cómo mm. nos relacionamos con las demás personas también, mm. ¿no? Desde ahí, desde una perspectiva mucho más amplia y más abierta como comentabas anteriormente, tener en cuenta la diversidad sexual, tener en cuenta la perspectiva, en este caso, pues de, género, pero no solamente eso, ¿no? También la edad, ¿verdad? Si eres inmigrante, si no, pues un aporte más a esa forma de abrir y de construirnos desde las diferentes realidades, mm. ¿no? Y, construirnos desde otro lugar, es decir, primero vernos desde donde nos han construido, que ese sería un poco el tema, desde donde se ha construido las realidades, etiquetando y estereotipando, digámoslo así, a las personas dentro de unas clasificaciones como tú eres inmigrante, tú eres mm. mujer, tú eres hombre, tú eres tal, tal, tal, ¿no? Esas mm. diferentes clasificaciones, visibilizarlas, trabajarlas del discurso, porque es muy importante, como tú decías, la inclusividad, la representatividad, pero con el objetivo justamente de darle la vuelta, que es decir, volver a la dignificar, o sea, volver a dignificarnos y a recuperarnos como personas desde otro lugar, ¿verdad? Quizás. Sí, sí, y eso es también una de las cuestiones el otro día en, en el debate popular sobre el Estado de la Nación, una de las aportaciones o, propuestas concretitas que hacíamos. Se, se, pedía, bueno, se invitaban ¿no? a los grupos de trabajo a llevar propuestas, consensos de mínimos. Pues nosotras, la Comisión Feminista, más que unas propuestas de mínimos, lo que pedimos o lo que propusimos fue que todas y cada una de las decisiones que se consensúen como movimiento desde la Asamblea General, además de las formas, esto que hablábamos antes, de lenguaje inclusivo, que de fondo sean inclusivas, que eh, invitamos a la gente a hacer el esfuerzo de pensar cómo afecta esta propuesta que yo hago de cambiar esta ley o incluir esta cuestión o debatir sobre esta otra cosa, pensar cómo afecta a hombres si eres hombre, si eres mujer, si eres migrante o no, si vives en el medio rural o urbano. Y aquí, sin entrar en más, más debate, por poner un ejemplo, un, eh, tanto que se habla de la reforma de la ley electoral y un voto una persona, bueno, afecta de igual manera, o sea, ¿cómo quedaría el medio rural con, con ese cambio? Bueno, es más complicado, pero invitamos eso, a hacer el esfuerzo de darnos cuenta de que si en la realidad no estamos en la misma situación, unas y otros y otros y otros y otras y unas, bueno, pues las medidas van a tener un impacto diferente. Entonces, entonces, pasar ese filtro es, aplicar la perspectiva feminista, a fin de cuentas, que no es solo pensar en las mujeres, sino en todas las múltiples diversidades que y, existen. realidad, diversas realidades y, perspectivas, de, tanto de, realidad, de análisis, ¿no? Mm, o puede ser también, por ejemplo, eh, otro ejemplo, el impacto hacia el medio ambiente, ¿no? Es decir, si no lo tenemos en cuenta, mm. ¿verdad? Ahí estaría la Comisión de Medio Ambiente ya pues comentando pues las propuestas y decir, a ver, esto es así por este motivo, este, este y este, ¿no? Claro. Es decir, tener en cuenta cómo no, o sea, todo, todo esta, todas las mm, diversas perspectivas de, de realidades eh, tanto a nivel de personas como a nivel de, del medio ambiente, ¿no? claro. Y demás. Intentar no dejarnos nada fuera. Es una tarea muy complicada, pero ahí estamos. Ahí está a través de la construcción, ¿no? Que es mm. una forma que sí es posible hacer esto, ¿no? A través de esa construcción. Bien. Y también eh, algo también interesante, ¿no? Eh, bueno, todo esto es interesante, pero en realidad, por ejemplo, también cómo estáis trabajando, cómo se está trabajando el tema del concepto mm. de concretamente ciudadanía desde la perspectiva del binarismo sexual, hmm. que también no tiene muchas visiones también el, término y el concepto de ciudadanía, ¿no? porque también desde una persona que, que viene de otro lugar, ¿verdad? que no tiene los papeles, por hmm. ejemplo, ese concepto de ciudadanía, pues ahí tiene este análisis, ¿eh? ¿Dónde se queda, digámoslo así? ¿verdad? Ciudadano, ¿quién es ciudadano, verdad? Democracia, ¿qué es la democracia, no? <laughs> Democracia real, democracia aparente, ¿no? Mm. ¿Vale? ¿Quién es ciudadano y quién no lo es? O sea, hasta ese punto, ¿no? Mm. Y, bueno, y cómo se toca también con, desde esta perspectiva, desde el binarismo sexual y también desde los derechos humanos, el concepto de ciudadanía, ¿no? Mm. Sí, esto también ha sido algo que desde el propio, desde cuando estábamos ahí en la acampada, se empezó a ver, ¿no? Que ciudadanía excluye a las personas que no tienen sus papeles administrativos en red regla para estar en este país, entonces ya no son ciudadanos, ya no forman parte de esta ciudadanía de la que a veces tanto se, se abusa del concepto, sí. Eh, eso por un lado, pero es que tampoco son ciudadanas aquellas personas que se niegan porque no les da la gana o porque no pueden o no, bueno, les, eh, no se sienten identificadas con hombre o mujer y nada más que eso. <laughs> Entonces es otra de las reivindicaciones eh, que hacemos, esto en concreto desde la Asamblea Transmaricabollo, que es como hermana, estamos dentro unas de otras, pero bueno, cosa, tenemos propuestas mm, diferenciadas pero que las asumimos mutuamente como propias, es eso, retirar la mención de sexo del documento nacional de identidad. <laughs> Y también eso es eh, como dices, una reivindicación, pero también es importante porque muchas personas también se ven afectadas por esa representatividad y esto tiene que ver mucho con el tema de la identidad, claro, mm. el tema de la identidad de, género, ¿verdad? Mm. Que también tiene que ver con una construcción social, volvemos a lo mismo. Y, bueno, pues eh, ya es largo de contar, meternos a lo mejor ahí en este tema concretamente como identidad, pero bueno, que esta es una de las propuestas también que está trabajando que tiene que ver con el concepto de ciudadanía y, lo, mm. topa precisamente en eso, ¿no? Esa consideración. Y, además también porque, a fin de cuentas, cuando cuando hablamos de ciudadanía, en realidad muchas veces estamos hablando de consumo. Las identidades se construyen a través del consumo, cosa a la que nos oponemos, por supuesto. Un ejemplo muy claro es eh, el orgullo LGTB que, está teniendo lugar estos días en Madrid. Eh, como, bueno, desde grupos cercanos eh, se ha celebrado el orgullo indignado, una manera crítica de entender Mm, no es crítica, vaya, sí que es crítica, pero quiero decir que es básico, es, como mi identidad, mis derechos, como eh, mm, minoría sexual o como reivindicando una, identidad sexual diversa, no cerrada, no hombre o mujer, homo hetero y punto, y ya no cabe nada más, sino una cosa muchísimo más flexible, fluida. Eh, parece ser que tiene que ser que pasar por el consumo, el euro rosa, o sea, yo me construyo como gay porque eh, puedo ir a Chueca, dejarme las pelas, en los garitos de moda y en llevar la ropa de marca. Y bueno, pues es algo que también criticamos y rechazamos frontalmente. Sí, que las, eh, los ciudadanos no solo las personas, ¿no? y el concepto de ciudadanía se trabaje, como tú dices, andándola desde diferentes perspectivas, una de ellas es esta y otras más exactamente, y cómo al final pues eh, el consumo, el, bueno, incluso pues eh, te hace tener más que consideración y estar tener más derechos en la práctica o tener menos derechos en la práctica, ¿no? Mm. Porque de alguna manera eso sí que es verdad que es una transversal que afecta a las vidas de todas las personas, que es una muestra más de cómo el objeto de la sociedad y el centro de la sociedad es la economía y no el valor de la economía, que no el valor de las personas. Bien, bueno, pues eh, Clara Solanas. <laughs> Hemos hablado de, unas cuantas cositas. Hmm. Quedarían muchas más, pero bueno, para eso invito a, todo el mundo que esté escuchando a pasarse por la próxima asamblea. Desgraciadamente no tenemos un lugar y una fecha fija para las asambleas, pero bueno, aparecen <clears throat> publicadas siempre en las actividades semanales, en la web de Toma la Plaza. Vamos a decir en eh, eh, la, web para que todo el mundo lo vea. Sí, eh, no me acuerdo cómo era, perdón. Bueno, en www www.madrid.tomalaplaza.net. Luego dentro de en la, parte superior están grupos de trabajo, se abre esa pestañita y ahí aparece el Grupo Feminismos y ahí pues podéis eh, pinchar, enlazar y mm, tener paciencia con la subida, me imagino, de, de lo que son las actas, porque habrá que actualizar algunas cosas. ¿eh? por Pero bueno, ahí sí que en principio podéis acceder a esta información mm. y si no podéis escribir un correo quizás, ¿no? Pues sí, nos pueden escribir a feminismos net Bueno, pues ahí queda dicho. Además, perdona, ahí también nos podéis también nos podéis buscar en las redes sociales, en las privativas y en las no privativas, estamos en todas. Estáis en todas. De en Facebook y en Twitter. Eh, sí. bueno, porque hay que estar, ¿no? Ahí, sobre todo por lo menos <laughs> para para estas cosas, más que otra cosa, ¿no? Para conectarse, intercambiar, ¿no? En N-1 también estamos y de todas maneras la próxima asamblea de esta semana va a ser el 5 de julio, eh, hmm. martes. ¿Eh? martes 5 de julio o lunes? A ver, eh, el martes es 5 de julio. Sí, pues a las 7 y media de la tarde en la Puerta del Sol va a ser nuestra próxima asamblea, así que quien quiera pasarse a seguir debatiendo de todas de estas cuestiones, algunas de estas cuestiones que hemos tocado y muchas otras que no ha dado tiempo, pues será bienvenida. Pues ahí queda, en el N-1 o bueno, pues como en eh, punto como hemos dicho, o aquí, ¿verdad? Bien, pues nada, muchas gracias. y, Bueno, estás invitada, ya sabes, a venir, ya estáis todas invitadas, eh, ¿vale? <laughs> a venir y, a seguir charlando porque seguiremos hablando ya, quizás un poco más el próximo día, otro día que hablemos, alguna temática, ¿verdad? O, mm. algo que, sea por ahí interesante. De, Aceptamos encantadas. Perfecto, genial. Pues muchas gracias y hasta siempre. gracias, gracias a todas las personas también que estáis ahí escuchando. Gracias. buenas tardes. Aquí en directo otra vez de nuevo. Estamos aquí en Agorasol, la radio de Sol. Bien, pues ahora vamos a contactar con un compañero que está en las marchas, que es Cristian, que viene en la ruta eh, noreste, eh, viene desde la ruta noreste. Bien, Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, en, ahora mismo en febrero. Estupendo. Más o menos, ¿por qué zona está para las personas que. para situarnos geográficamente y que todo el mundo sepa? Pues justamente antes de entrar en Castilla y León. Estupendo. Vale, estáis ahí, en la, ahí ¿no? Sí, correcto. estupendo. Bien, también te. bueno, eh, vamos a presentar a, nuestro compañero Oscar Hola, Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Estupendo. Y, bueno, pues cuéntanos cuánto tiempo empezasteis el día 25 de junio en esta marcha, ¿correcto? Sí, los de Santiago empezaron un día anterior, el 24. El día 24, desde Santiago. Eh, ¿Cuánta gente sois? Pues ahora mismo somos unos 16 personas aproximadamente. Y bueno, dentro de dos días ya nos encontramos con Vigo y Frens, que también son mucha gente. Y bueno, después ya más adelante Asturias, bueno, varios, varios, varias ciudades importantes y... para entender un poco, ¿estáis en la montaña, en la colina? ¿Dónde? ¿Cómo es el, paisaje ahí? Eh, aquí, bueno, pues estamos ahora mismo en una altitud bastante alta, la verdad es muy muy bonito todo y, hombre, 1300 pues, ah, pasamos por al lado, así que... ¿Y cómo, cómo ha ido la marcha? Bien, mm, todo hasta ahora. Todo ha sido muy, muy bonito, todo genial. La gente nos ha, nos ha recibido muy bien, nos ha apoyado bastante. Moralmente estamos muy animados y cada día más. Físicamente, pues nada, solo decir que alguna que otra ampolla, pero bueno, eso no hay nada que lo cure y, o sea, no hay, se cura fácil y bien, todo genial. ¿Y cuántos kilómetros llevas eh, tú concretamente ya andados, Cristian? no lo te sé decir pero yo, creo que unos 120 o así sí que los llevamos ya. Tanto unos como otros, ¿eh? los de Santiago también. ¿Y experiencias que habéis tenido en las asambleas? Porque eh, hay que decir que según vais andando, ¿verdad? Y, y, en la ruta, que vais haciendo ruta, también vais eh, haciendo asambleas y encuentros. Sí, vamos, muy bien, muy buen recibimiento por parte de todo el mundo y los peregrinos también aparte nos apoyan muchísimo, están no, no, al principio no se entera mucho de lo que somos, pero en cuanto les decimos que somos de la Spanish Revolution, pues ya dicen, ¡oh! y se sorprenden. <laughs> y todo genial. Bueno, bueno. ¿De qué cosas hablan las asambleas en los pueblos? Pues qué es lo que, quiénes somos, qué es lo que hacemos, a dónde vamos y por qué vamos, más que nada. ¿Y qué ideas están surgiendo de ahí, de esas asambleas que estáis recogiendo? ¿Alguna idea así que pues si te digo la verdad, no, más bien la gente participa mucho, se une, pero son un poquito están reacios a participar en las asambleas en el y bueno, eh, más bien hablan con nosotros y nos, nos apoyan, siempre nos apoyan, nos dan de todo, desde comida hasta, hasta gasolina si nos hace falta y bueno. Así que estáis recibiendo mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Por parte De, de las personas con las que os estáis encontrando. Sí, sí, eso encima nos alienta más para ir hasta Madrid. Evidentemente, eso es. Aquí os estamos <laughs> esperando, ¿eh? ¿Y, cómo vais de, infraestructura? A nivel, como tú dices, eh, tenéis, eh, están dando cosas, pero ¿cómo vais a nivel de infraestructura? Bueno, nos tenemos que ir financiando poco a poco y el tema que más nos preocupa pues es la gasolina para los coches escoba, un poco el gas y bueno, algunos alimentos de primera necesidad, pero pero bueno, de momento vamos bien, pero nunca se sabe cuándo puede hacer algo de falta. Claro, bueno, pues aquí hacemos también un llamamiento, ¿verdad? Eh, acerca de esas necesidades que eran de gasolina, comentabas. Gasolina, gas y alimentos de primera necesidad. ¿Y cuánto apoyo habéis de coches, furgonetas, eh, otro? ¿Cómo? ¿Cómo vais de apoyo de furgonetas? Bien, de momento tenemos una por cada, por cada ciudad, de Coruña y de, y de Santiago. Y bien, son unos chicos estupendos y hacen un buen trabajo, si te digo verdad. Bien. ¿Y estáis teniendo. Eh, ¿Estáis grabando las cosas por ahí con vídeos y con móviles? Sí, estamos grabando, tenemos un par de cámaras. El problema es que, claro, el tema del wifi pues es un poco complicado aquí. Vamos. Intentamos hacer lo que podemos, pero bueno, pronto ya recibiréis vídeos y intentaremos subirlos cuanto antes a la, a la web. Bueno, no os preocupéis por eso, Cristian. Es normal, como tú dices, estáis ahí en pleno campo, ¿no? Y las dificultades con las que os encontráis precisamente es, con eso, ¿no? Con encontrar puntos donde tengáis wifi, lógicamente. Claro, ya la cobertura en sí no es muy fácil de encontrarla. Eso, es lo que te iba a decir, que eso ya <laughs> estamos contando con que estáis ahí andando, como tú dices, por montañas y ahora mismo estabais ahí a altura, ¿no? por lo menos ¿no? Sí, claro. Entonces tiene que ser un paisaje maravilloso. ¿Que estáis en montañas o cómo? Descríbenoslo, a ver que nos hagamos una idea. Sí, es, mira, yo estoy mirando aquí a mi y veo, pues por lo menos aproximadamente una, dos, tres, cuatro cordilleras, una detrás de otra. ¡Qué bonito, madre mía! Sí. Sí, precioso, claro. Tiene que ser eso estupendo. ¿Y el aire que se respira, qué tal? limpio. Es maravilloso, ¿no? <laughs> <laughs> Un aire, vamos. Huele a naturaleza, vamos. Precioso, precioso. ¿Y el sol qué tal? ¿Cómo, cómo, lo, estáis, eh, ¿Cómo lo estáis llevando el tema del sol? Ah, en los primeros días con la ola de calor esta que vino fue un poquito sufrido. Pero se bajaron un poco las temperaturas y se va bien, se va muy bien. Sí. Porque... protegernos del sol, eh, cremas y eso, y después también tener cuidado de no ir en las máximas horas de sol para que no nos dé ningún problema y todo bien. Claro, y agua, mucha agua, ¿no? Claro, claro, hombre, también. es lo, más, lo más importante. Y a disfrutar también todo lo que se pueda, como tú dices, de este recorrido, ¿verdad? Las experiencias, las personas, los paisajes, el aire limpio. No, nos estamos sucediendo cosas muy, muy interesantes y aparte las vistas son maravillosas, una gente increíble y eh, nos acabamos de conocer hace dos días y los de Santiago de Coruña y todo genial, nos llevamos genial y trabajamos juntos, todo perfecto. ¿Y, con, quién, con qué rutas más os vais a encontrar próximamente? Bueno, pues mañana vamos a ir a, ¿cómo se llama el, sitio este? Villafranca del Bierzo. Y allí nos vamos a juntar eh, con los dorense y Vigo. No sé si va a ser mañana seguro o pasado, pero uno de esos dos días. Luego ya entramos todos juntos en Ponferrada. Y de Ponferrada pues ya tenemos varias rutas que sería desde Ponferrada Benavente, que hay en el medio, sería de Ponferrada a Rigo de Ambros, de Rigo de Ambros a, Rabanal del Camino, luego de Rabanal del Camino a Astorga, sí. de Astorga a La Bañeza, uh Qué bonito. de La Bañeza a Salude, y ah, bueno, saludo de Castro Ponce y luego a, Benavente. Vais a pasar por sitios muy bonitos, ¿eh? Sí, sí, y aparte nos vamos a juntar también aparte con, varias acampadas que son las de Gijón, bueno, Asturias más bien, luego más adelante con Zamora, Valladolid, Salamanca. Perfecto. Y bueno, estamos también preocupados por el tema de, del puerto de Guadarrama, que claro, estamos plantando la duda de si podemos ir por el túnel, pues mucho mejor, pero claro, al ser día o autopista, pues no sé. Claro. Habría, que medir, mirar eso y bueno, a ver cuánta gente somos también. ¿Y qué, qué necesitaríais ahí para, ver, eh, para solucionar eh, eso, la subida? ¿Qué ayuda o cómo ves que necesitaríais? que antes de llegar allí a la zona de Madrid intentaremos contactar con Madrid a ver si se puede buscar una solución y, a ver qué se hace. Bien, estupendo. Vale. Eh, hay un poco de gente también que se está juntando en los pueblos a la vuestra Marcha. Mm, no, mucha gente no es que se una porque tampoco es gente muy de algunos no, tienen todavía ni idea, porque claro, son pueblos muy pequeñitos y no es que tengan información muy de primera mano. Y claro, tenemos que pararnos a explicárselo y tal, y es gente muy mayor, no suelen... Algunos dicen, ay, si tuviera tu edad iría, pero bueno. Claro, también como tú dices, igual eh, ya verdad eso es que ya te hay que contar con días para ir y demás, pero bueno, pero ahí está la experiencia del compartir, del intercambiar, que eso es fundamental. O sea, como tú dices. el contarle la experiencia, el vivirla. Es lo mejor de todo. Eso es. es. Intentar contactar con la gente, hablar con ellos y que, nos entiendan y que, nos apoyen también. Eso es, el, apoyo, como tú dices, y, bueno, y ideas pues que a lo mejor les surjan, o, supongo que también se les escucha y ellos también tendrán sus cosas que decir, porque eso es así. Entonces, pues bueno, pues ahí también pues esa experiencia humana de contraste y de intercambio es impresionante. Claro que sí. todos esos que hemos hablado con ellos, todos todos han tenido una cosa en común que ha sido, sí, sí, ir allí a protestar a los políticos. <laughs> Muy bueno. O sea que hay ahí ánimo y apoyo, claro, ¿no? Esa conciencia, fíjate cómo ahí eh, eh, está ahí, ¿verdad? Sí, no, todo muy bien, genial. Nos está yendo todo genial de momento y esperemos que todo siga así. Pues perfecto. Pues Cristian, no sé si tenéis algo más así que, que decir, que contar. No alguna... alguna, anécdota, por ejemplo, aquí en, en, en, febrero viene un, grupo de, de, de, de Valladolid, de 130 chavales, pues empezaron a cantar nuestros lemas sin decir nada y tal, y nos sorprendió, y nos dio ánimos también. Y nada más, así. Estupendo, pues muy bien, muy bien. Pues Cristian, que mucho ánimo, ¿eh? que aquí os estamos esperando. ¿eh? ¿vale? Muchas gracias, Seguiremos, seguiremos contactando también eh, con, con, vosotros y con vosotras para que nos vayáis contando cómo va todo, ¿vale? Vale. Y ahí queda dicho lo que, lo que habéis comentado, ¿vale? También de lo que necesitáis y todo, ¿vale? Para que si alguien lo escucha y todo. Y nada, y mucho ánimo, mucha suerte, muchísima suerte, a disfrutar también todo lo, todo lo posible. Y aquí estamos esperando, ¿sí? Vale, muchísimas gracias. Mucho, transmíteselo al resto también, ¿eh? Vale, gracias. Venga, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Abrazo, Ánimo. Venga, hasta el guiño. <laughs> <laughs> hasta el guiño. Eh, chao. Bien. Felicidad. Sol. Ahora Sol. Asambleario. Ahora Sol. sol. Sol. Eh, perfecto. Ahora, sol. Ahora Sol. сегодня tardes eh, de nuevo, otra vez. Eh, tenemos aquí en el estudio a, dos, eh, dos, personas que han participado dentro del proceso de, Islandia, dentro de este cambio que ha habido en Islandia. Y vamos a hablar con Gunnar, perdonar la pronunciación, Sigarsson, aproximadamente, que es fundador del encuentro del Foro Cívico del Foro Cívico. También tenemos a, Gandri Gandrí aproximadamente, más o menos pronunciado, de la Asociación de Deudores de, Islandia. Y, bueno, también tenemos eh, como compañero a Óscar, que Óscar es, un, es, es una persona que, que, bueno, que está también en los programas, que va a estar aquí con nosotros y con nosotras eh, también los viernes por la tarde. Hola, Oscar Buenas tardes, compañeros, compañeras. Eh, nos vemos, ahora vamos a hablar. Eh, por favor, hacen las preguntas. Estupendo. Vamos a. Ha sido un poco improvisada, pedimos disculpas eh, por lo, porque, bueno, vamos a intentar sacar adelante esto. Vamos a hablar en inglés y vamos a hablar en castellano. Entonces, vamos a poner de nuestra parte para hacerlo todo lo posible para que se entienda, ¿verdad?, esta, esta entrevista. y yo voy a hacer las preguntas un poquito en, castellano. Posteriormente, Oscar las va, las va a plantear y las va eh, en inglés eh, e intentar también traducir, ¿verdad? Un poco la contestación en, inglés para que la gente conozca un poco el proceso. Bien, y bueno, pues vamos ya directamente a dar paso a la presentación a, Gunnar Sigarsson, que es del foro de, eh, del encuentro cívico de, Islandia. Entonces, hola, buenas tardes. Um, good afternoon, Gunnar. Um, welcome to our show. Um, Yeah. Um, what do you like and uh, what do you like to ask? Uh, how do you do, uh, Gunnar? Gunnar. Yes. Okay. How do you do? How do you do? Thank you very much for inviting me here. Estupendo. Bueno, pues ¿cómo estás? ¿No? Sí, sí, gracias mil, muchas gracias para invitarme. Estupendo, perfecto. Bien, y ahora vamos a pasar a presentar a Gandhi Skularsson de la, de la Asociación de Deudores de, Islandia. Eh, hola, buenas tardes. Eh. Uh, hello, Gandhi, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Thank you for inviting us here. ¿Cómo estás? Eh, pienso que se, se que se entienda. Eh, claro, exactamente. Esperemos que, que, se entienda. Bien, y ahora vamos a hablar, pues la primera parte, vamos a hablar de la experiencia de esta, de esta revolución. Yeah, we are going to talk now uh, on, uh, about the Icelandic Revolution, about your experience. Can you um, can you tell me something about that? What uh, what has happened in Iceland in the last uh, half year? Well, in the last half year. Um, not very much has happened in the revolution. It has been uh, uh, come to a halt, so to speak. Hmm. Uh, people people have uh, people have uh, there are some problems with the microphone. Okay, we will yes. just fix it eh, right now. Tiene algunos hay algunos problemas con el micrófono, pero se van a solucionar. Uh, people people have uh, uh started to uh, protest again now because uh, we feel that the government is taking back the changes we were trying to implement in the first place. Ok, uh, entonces en el último medio año se ha parado un poco la revolución islandés y ahora la gente está eh, empezando a hacer un poco de protestas. Para, para, que sienta que, que no se está cambiando bastante. Mm -hmm. And um, can you explain what, uh, how the Icelandic Revolution started in the first place? How did it um, get underway? La primera vez, ¿verdad? La revolución han preguntado. Sí. Eso es. I think more or less you know uh, actually about that a lot because there was a guy here a couple of days ago. His name was Hörður. and he was actually the founder of this uh, protests downtown Reykjavik in front of the parliament. Sí, uh, había um, hace algunos días un compañero islandés que ha estado aquí que nos ha explicado un poco uh, cómo, cómo fue la revolución islandesa, cómo ha empezado. I, in the other hand, was a part of a group eh, or a founder of a group called the Civic Forum Meetings, where we where we actually gathered together in, in, in, in small and big theaters in Iceland and called up for meetings between the common public and the political people and the government in the end came to our meetings. Okay, uh, so uh, you were part of uh, groups that, uh, <laughs> excuse me, um, eres, eres parte de un grupo de, de personas que se que se encontraban en, las, en los teatros para discutir de, de esta revolución y donde eh, luego eh, llegaron también los políticos. Mm -hmm. Yes, and uh, yeah, we, we, we, our aim was mainly to gather people together and get them to talk to each other and, then divide between each other's informations and talks. And uh, that, along with the protests in Iceland, came to. Uh, um, high actually um, came to the high point of, of, of what we call the pot, and pan revolution in Iceland. Uh, entonces, um, estos uh, encuentros fueron sobre todo para hablarse, eh, para ver cómo se, se pensaba. Eh, esta revolución ha, ha, llegado a un, su um, uh, punto más alto con la revolución de la cacerolada islandés. And uh, can you tell me something about this pots and pans revolution? Cuéntanos acerca un poquito de esta revolución. Ah, sí. Uh, the protests and the civic meetings and all the things that were going on in Iceland, there was a lot of different groups protesting also in, in, in small places like banks and government buildings. And also we had these big protests downtown Reykjavik in front of the parliament, which Harder uh, actually controlled and, and, and, and, and organized. And uh, um, that, among all these things that were going on in Iceland, developed into pots and pan revolution, as you call it. And uh, it started up like people started to come downtown with, with pots and pans from the kitchen and, and, and, beating them, you know, like they did in Argentina. Hmm. Había entonces eh, pequeñas manifestaciones en los bancos, en los bancos y en otros lugares que eh, también grandes manifestaciones delante al Parlamento. Y eso ha llegado a ser una, una grande cada día que ha estado empezado da el compañero Herder que, que, ha, nos ha explicado cómo, cómo se ha desarrollado este movimiento. and uh, what happened in in in in in, in, in uh, yeah and also like that developed into a little bit of a, a battle between the uh, police and, and, and the protesters so in, in in in a sense and for a very short while it it became very violent para un eh, breve eh, momento eso eh, ha llegado a ser, una, a violento. había mm, encuentros violentos tras la policía y los manifestantes. and uh, the majority of the people was actually uh, in it for a peaceful protest. So, so we had to turn that around, and it was done like uh, when people were starting to throw rocks at the police. The protester, mm, you know, stood in front of the police and said with the guys and girls who were throwing rocks that if they were going to throw rocks at the police, they would have to throw rocks at them first. So then everything started to change again into peaceful protests, which ended up with the government uh, resigning. Um, uh, la gran mayoría de la gente eh, fue, fue muy uh, pacífico y cuando había estos eh, encontros violentos, un eh, grupo de, manifestantes se puesto eh, tras la policía y los otros manifestantes para decir si vosotros queréis hacer la violencia con, las piedras, entonces necesitáis de, hacer violencia a nosotros también que a la policía y luego a, llegar a ser nuevamente pacífico. Y, y, también eh, eh, podemos hablar ¿no? de cómo ha sido esta, el proceso y cómo se ha concluido eh, el cambio y la nueva constitución ¿no? en Islandia. Uh, yes, like uh, Herder has uh, told us, you are working now on a, on people are working on a new constitution in Iceland. Can you explain a bit how that is coming along? Uh, I think Andri is the better person for that. He's more into details in what's happening in, in, in, in those matters, I think. Well, it started as a, one of the goals of the revolution was to reform the constitution, and uh, we actually made it to made it that far that the, that the people were allowed to elect in a national election uh, 25 uh, representatives to reform a new constitution. And now those 25 people are in the process of making this new constitution, which then will be uh, uh, handed to the people to vote if we are going to say yes or no to this particular constitution. Uh, this has been a little bit of a problem uh, because of uh, uh, the Althingi, the, the, the parliament, uh, doesn't see it as they are bound of the outcome of this work. Entonces, um, eh, se, quiere, uh, eh, se quería hacer una, um, votar uh, una nueva constitución y para eso se ha uh, votado a... Um, 25 personas para hacer abozar esta, este nuevo texto y en este momento se está se está eh, trabajando este texto, pero hay ha habido un problema con el Parlamento actual que tiene que estar ligado a esto, este texto en un, a cuanto parece, no, no quieren mucho eh, estar condicionados para esto. And this has also uh, awakened some questions from the people, because uh, uh, if we get a new constitution, uh, we have to have a system that follows that constitution because we see in for example South Africa which has one of the most beautiful constitution in the world they are not following what stands in that constitution El gran problema es que si se hace una nueva constitución, el sistema tiene que estar al paso con esta constitución. Como hemos visto en Sudáfrica, el país tiene una, constitución muy, muy bonita pero en la práctica el sistema no permite que esa um, constitución se, se pone en práctica. También en Islanda hay un poco de, problemas con el texto, así como es, y eh, la práctica que está muy diverso en este momento. Uh, we think it's very important that the people around Europe and the people in the world will accept and will join uh, what's happening in, uh, for example, Spain and Greece and, and in many other countries around Europe because we have to join forces now and uh, fight this system which is going to break down our rights, uh, uh, even though we will write them a new constitution. Para eso es muy importante que la gente en todo el mundo se, se une a lo que está pasando aquí en, España, en Grecia, otros países, eh, para que se pueda cambiar esto, este sistema que así una nueva constitución se puede poner en práctica y que, sea lo que, se, lo que dicen. y, como cómo ven eh, la situación de, esa situación de, de, de, proceso de que realmente exista un movimiento con conciencia de necesidad de cambio a nivel global. Um, and how is the process of uh, changing uh, the conscience of the people coming along in Iceland? Well, I, I, I think. Uh, it's it's coming along. It's it's working, but uh, uh, slowly, slowly but gradually. But I think uh, I think uh, it's it's it has been difficult to to get people to join this course and to believe in uh, that we need to change the system and. And um, I think that's mainly because we are fighting such an enormous machine. Está cambiando muy lentamente. Ma es un cambio que, tiene que estar al paso eh, con el tiempo. Em, se necesita de, mucho tiempo para hacer este cambio, también porque el sistema es un monstruo muy grosso y, hay que, trabajar mucho a poder cambiar esto. <laughs> it's also like that because of the system eh, that we are fighting, which is a very and it has a lot of power and there's a lot of money to fight little bullies as they call us and uh, that's why we have to join forces and that's why we have to find uh, uh, similar grounds to, to, to, to fight our battles on, to, to change the system. And maybe we can have effect in Spain, and maybe people from Spain can have effect in Iceland. So we should look into that. Mm, esto, este sistema tiene mucho poder y para eso es muy importante que eh, nos, eh, vamos adelante todos juntos y que lo que pasa en España puede ser aplicado quizás también en Islanda o lo que pasa en Islanda puede inspirar eh, lo que pasa en España. Estupendo. Y eh, también hablando un poquito de, algo peculiar e interesante dentro del proceso que ha habido revolucionario de cambio en Islandia, que todavía es un proceso que se da, como estamos hablando. Eh, ha sido también algo que, eh, bueno, el procesamiento, el proceso que ha habido banqueros, ¿no? Que eso sí que han sido objetivos que por lo que ha conseguido. Mm. Entonces, ¿cómo ha sido, cómo ha sido ese proceso de conseguir este, estos objetivos, de, llegar a, procesar, ¿no? Um, part of this revolution is uh, what is happening to the bankers at this moment uh, we have heard that uh, they are um, they are trying to to bring them to court. And can you explain a bit about uh, how this is uh, being done? Well, we have reformed in Iceland a special prosecutor and he, he, has his main goals is to investigate and, and, and and to charge these bankers from wrongdoings. Some of them has have already been in, in, uh, put into custody for one or two or three weeks. It depends on, on, on, on, on the investigation. But usually, when you are put into custody, you know, when you are let out, then then you are prosecuted, and then you usually you end up in jail. So we are crossing our fingers, and hopefully, it's something is going to come out of this. Bien, hay en Islanda un eh, prosecutor especial que está em, cuidando este proceso y eh, ya hay habido unos banqueros que, están, eh, que han estado en el cárcel para unas semanas. E eh, ahora están fuera, pero el proceso va adelante y, e, e esperamos que antes o luego puedan ser judicados. Juzgado. Don't forget, these guys are very clever. You know, they they, they, they have spent a lot of lot of years in in studying in university how to uh, uh, hide money in all over the world. and they are doing uh, you know uh, companies in, in, in, all kinds of strange places cayman islands tortola and all kinds of weird islands that i've never heard before you know in 2008 people started talking about you know these uh, offshore islands as they call them i've never heard that before Eh, esta gente es muy inteligente, ha estudiado para muchos años para saber cómo se puede esconder el dinero en eh, paraísos fiscales como islas en los Caraibes que no se, no se conocen tampoco. Y ahora es muy difícil descubrir dónde está todo este dinero y, eh, cuáles son estas, estas islas y cómo funciona todo esto. how life would be lot more simpler for all of us in the world if everybody would speak Icelandic. <laughs> se puede imaginar cómo la vida sería muy más simple si toda la gente del mundo hablase islandés. <laughs> Yeah, we didn't have to translate everything that we say, you know, it would be a lot easier for us. sería muy más fácil. Desde luego hacer máster en otro tipo de, estudios, ¿no? de, respeto hacia los demás también sería interesante. Y, bueno, y, y, cómo ven, también una pregunta, ¿cómo ven la situación, por ejemplo, de, que aquí eh, estamos hablando de también de que se habla, ¿no? De cambio electoral, por ejemplo, de que estamos solicitando, cómo ven la, situación de lo que estamos intentando trabajar también desde aquí, el cambio de la ley electoral, incluso que cómo algún si mm, cómo lo, pueden ver también el tema de que haya un cambio aquí también que pueda existir el, un cambio a nivel constitucional, por ejemplo. Aquí en España. Sí. Ah, eh, so how um, uh, what do you think of what is happening in Spain and in particular the, the changes in electoral laws? Yes. and and uh, eh, eh, change uh, the constitution. No? And uh, constitutional change that we would like to see here. The constitutional change in Spain? Yes. Uh, well, I must admit, I, I, didn't know they were changing the constitution in Spain, so I haven't uh, gone into that. I haven't uh, haven't read anything about that, so I, I, I don't think I'm um, um, qualified to <laughs> elaborate on, on that particular case. Eh, sì, in effetti io tampoco lo seguivo questa cosa. Comunque, ehm, sì, eh, non, non, non sé molto de lo que se cambiando nella la in Spagna, España, eh, entonces non no puedo decir nada sobre esto. But I think, uh, excuse me, ah. but I think it's important for Spain to reform their constitution, but because, uh, as I understand, it, it's a constitution since the transformation period, you are still using, uh, and and uh, yeah, I think it's necessary for you to to reform that constitution. Eh, penso que sea necesario um, eh, reformar esta constitución, eh, visto que es la constitución que se, está usando ya ehm, desde hace 30 años, es la, la transformación de la dictadura en la democracia. And I think uh, uh, also because of we are always talking about constitution and we need to change constitutions and we need to do that with the constitution and we need a new constitution. I think the real thing that we need is to follow the one that we have because a lot of them are very good. They have a lot of good ideas in them, and if we follow them, I think everything would be okay. Eh, verdad. Um, sí, dice que eh, es muy importante eh, seguir la constitución porque muchas constituciones están muy bonitas, es solo que en la práctica no, no, se sigue siempre lo que está escrito. Entonces empezamos con esto, a, a poner en práctica la Constitución. Bien, comencemos por las prácticas. ¿verdad? Y que las prácticas hagan también, que tomen fuerza las teorías. Mm. Sí, se, puede añadir una cosa. Yo también he leído la, la Constitución española y está muy bien. O sea, hay muchas cosas que que son las, las, mismas cosas que el movimiento 15M está preguntando en este momento. Algunas y otras no, pero es verdad, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, exactamente constituciones en el mundo que son ejemplares maravillosos y, y la práctica son, pues se incumplen derechos y se violan derechos humanos pues de muchas y diversas formas, como venderán, ah, por ejemplo, armamento ¿no? a países que violan los derechos humanos perfectamente o, otro tipo de ¿no? subvencionar pues eh, determinadas cuestiones que evidentemente luego las prácticas son lo que resultan. ¿no? Ahí, ahí, evidente. Uh, yeah, it's um, uh, in the Spanish Constitution. Some things are, uh, are very good that are not uh, put into practice. Other things should really be changed. And yes, it's true that many constitutions in the world are, uh, are very beautiful, but they they need to be adapted in certain points to the modern way of of, uh, of life. Yeah, but the point is, it, it doesn't it doesn't matter wh whether it's the constitution or, or, mm -hmm. or, or, a law that we make. If we don't follow the law, the, there's absolutely no, no, no reason to make new ones. And uh, the difficulties of, of, of, of, of modern society, and has been for the last years, is that politicians are always making rules and regulations that you can't follow, even, you know. And you have to break them if you're going to live. Mm. Sí, uno de los problemas es que se pueden hacer las leyes, mas eh, luego las leyes no se pueden seguir. Eh, no, no, no, tiene sentido hacer estas leyes. Eh, en estos años los políticos están haciendo una ley, luego lo otro, que, no se pueden poner en práctica. No, se puede vivir bien si se vive según la ley. Bien, y ahí el tema de, por ejemplo, eh, qué es legítimo, ¿no? Hablaríamos de lo que es legal y lo que es legítimo, quizás, que eso también es una es que nos encontramos con, a nivel legal, por ejemplo. Sí, hay una eh, diferencia entre difference between y uh, legitimacy and legality of ley, uh, the law, between what is um, uh, how would explain it? I mean, it's Um, there is uh, the law in practice, and there's what would be right. That is a problem which we have to address. Yeah, I am. Um, I'm a very simple man, <laughs> and I don't agree on that because there is no difference between you. The, only difference between right and wrong, that wrong is wrong and right is right. <laughs> and that's the way we should look at things, you know. Uh, stop you know uh, moaning about the, lots of things that we are uh, what i'm saying is that a lot of the things that we are doing in, in, in the world today is like uh, look at the parliament today mm-hmm. look at the spanish parliament do you think the spanish parliament is for the people I think the people is for the Spanish parliament now. It's the uh, wrong way around. It's like that in Iceland also. You know, we are for the for, for the parliament instead of the parliament for us. And we should stand up and, and, and demand these changes. We just stand up and, and demand that the people and the, the men and the women and all, all, all the people who are voted to, to, to stand and uphold the law and, and, and, and to protect us as human beings in our countries, they should do that. That's their job. Uh, Mira, yo soy un hombre muy simple. ¿eh? Eh, podemos hablar mucho, pero lo que es bueno es eh, lo que es bueno, lo que es malo es lo que es malo. Eh, pienso que sea muy importante que el Parlamento es al servicio del pueblo y no el pueblo que está al servicio del, Parlamento. Y si ese Parlamento no hace lo que está bien para el pueblo, eh, tenemos que hacernos eh, escuchar y cambiar estas cosas. Es una cosa que vale aquí en España como en Islanda. Entonces eh, sería hora de, hacerlo. Estupendo. Pues, ¿alguna pregunta? si quieren transmitir algo más. Do you want to uh, No, just uh, that uh, really, really, uh, I do admire you people, and I do admire the people who are are, are, are fighting these battles. And I wish, wish you know, we are going to be here tomorrow in, in, in, in a conference, and uh, hopefully we can see as many people as we can there because we like to talk to people here and we like to see as many people as we can. Grande. And thank you very much. Grande. Eh, sí, eh, os, admiro mucho eh, lo que estáis haciendo aquí. Eh, estaremos eh, aquí mañana y eh, esperamos encontrar mucha gente aquí porque nos gusta mucho hablar con la gente y cambiar las ideas. Estupendo, pues muchas gracias a, ambos, a los dos, a tanto a, Gunnar y a Gandhi, Gandhi, aproximadamente, más o menos ahí pronunciado. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Eh, gracias, Oscar, eh, también por, por haber apoyado también con la traducción y las preguntas. Y muchas gracias también a nuestro compañero Jorge, que está en la parte técnica también ahí apoyándonos, y a todas las personas también que nos estáis ahí escuchando. Muchas gracias a todas. Gracias, hasta pronto.